Ой, як не вивчить, то краще б йому і на світ не родитись. Гаврик понуро прийняв цю умову і почав теж уминати гостеві подарунки. Разом з дітьми не витерпіли і взялись ласувати і батьки з гостем. Випили по чарці, закусили так, що ж затріщала ковбаса в роті, ухопили ще по одній та ще по одній. Юхим із жовто-сірого став жовто-червоним, а Оксана, витерши губи ребром руки, смажно і густо розцілувала гостя в обидві щоки. Та й свято ж ви нам принесли, хай вас Бог благословить на нього, сказала вона на закінчення і розчулено поклала в рот наготовлений цукерок. Тим часом Гаврик уже давненько закінчив своє святкування і, як чесний контрагент, узявся за виконання прийнятої умови, тобто підсунув до себе друкований папірець і почав бурмотіти з нього. Пробурмотівши за папірцем, він заплющував очі і намагався повторити на пам'ять про Але воно, видно, не давалось, бо він безсило ворушив губами і не міг нічого із них видушити. Нарешті у його повторюваному бурмотінні почали вже пробиватись нотки плачу. Учи, вчи. Весь час оберталась до нього Оксана. Не вивчиш, не дістанеш більше ні ковбаси, ні сиру, ні канхветів очі. Та я вчу, з плачем у голосі згоджувався Гаврик. Так воно не влізає в голову, і знову бурмотів. В Радянському Союзі ти щастя знайшла, ти щастя знайшла, ти щастя знайшла. І з таким отчаєм і люттю повторював це щастя, що аж їсть зацікавився і запитав, а що то він вчить таке? Та той гімн України їхній, понуро пояснив Юхим. Вийшов наказ, щоб усі учні по школах вивчили на пам'ять оце їхній гімн. Не гімн, а звиняйте за слово чисте гімно. Ну, а Гаврик наш ніяк не може його на пам'ять узяти. Ну, прокажи нам, що ти вивчив. Прокажи швидше, ну. Гаврик сьорбнув носом, розгладив долоною папірець і почав механічним високим голосом. Живи, Україно, прекрасна і і сильна, і сильна, підказав батько. Прекрасна і сильна, повторив Гаврик. В Радянському Союзі ти щастя знайшла. Бодай їм було повік таке щастя, тихо вставила Оксана, а Гаврик зупинився. Ну, далі, далі, підштовхнув Юхим. Гаврик напнувся і потяг далі. Між рівними рівна, між між між вільними вільна, знову підказав батько. Між вільними вільна, підхопив Гаврик, під сонцем свободи, як цвіто цвіла. А, бач, знаєш. Катай далі. Підбадьорений похвалою, Гаврик ще напнувся і випалив. І Ленін осяяв нам путь на свободу, і Сталін веде нас до світлих висот. Завела б його чума на той світ від нас, знову подала свою репліку Оксана, а батько зауважив вибачливо. Ти трохи пропустив. Ну нічого, катай далі. Останній куплет, ну. Але останній куплет ніяк не піддавався натискові Гаврика, і тільки кінцевий рядок весь час вистрибував. І, і в світ комунізму велично йдем, і в світ комунізму велично йдем. Та що велично йдем, то так. А що ж перед цим було? Забув? Забув. З плачем вирвалось у Гаврика, і крізь сльози він раптом скоромовкою додав. І слава Союзу Радянському слава, в Радянському Союзі ти щастя знайшла. Ну, знаєш що, хлопче, постановив батько, лягай спати, а завтра рано я тебе збуджу і ти ще повториш. Гаврик охоче вхопив папірець і з ним побіг до голівок, що, як жабки при березі із жабуриння, виглядали із лахміття. А дорослі знову звернулись до своїх шклянок з вином глибоко зітхнув Юхим. Знайшла щастя Україна в Радянському Союзі. Отам воно. По лісах Сибіру та отут у лахміттях і злиднях. Так, слава Сталіну, що й казать.